Aferin sıcakmıştı su ile yüreğimizin çarpar damarı, çarpar damarı. Vurulduksa da onun yolunda, kaybettikse de kazandıksa da, kazandıksa da. Ve Bedir'de de Uhud'da da biz vuruşanlardık aynı sevdaya. Ve aynı sevdayla Bizler Allah'ın askerleriyiz Bizler Allah'ın askeri Bizler Allah'ın askerleriyiz Bizler Allah'ın askeri Kardeşim bana bir şeyler söyle Yalnızlığımız vefkarımız, vefkarımız ve efkarımız Hüzünlerimiz ve kıyamımız güneştirerek ellerimizi, ellerimizi ve yeryüzünde sevdalarımız öyle kuşatır tüm iklimleri ve yeryüzünde sevdalarımız öyle kuşatır tüm iklimleri bizler Allah'ın askerleriyiz bizler Allah'ın askeri bizler Allah askerleriyiz. Bizler Allah'ın askeri.